nema. <laughs> Uh, samo dve vprašanje, yeah. Ja. Uh, krajši. Uh, najprej, zdaj smo tu na koreniki, se bomo ogledali, um, kako lahko država um, pospeši oziroma pripomore k prenosu posameznih elementov te dobre prakse. Ne vemo, gospod Kajoš je rekel, eh, ne moramo prenašati vsega kar v neko mhm. drugo okolje, ne samo posamezni elementi so verjetno primerni za prenos. Kako lahko država to spodbudi in pospeši? No, v okviru uh, strategije socialnega podjetništva je predviden poseben program promocije. In ta program promocije mora sigurno vsebovati tudi to, da se primeri dobre prakse predstavijo vsem tistim, ki so zainteresirani za sodelovanje. Tudi zato, da se ne ponavljajo napake, ki so bile prej storjene, in tudi zato, da opogumijo tiste, ki bodo stopili na to pot. Eh, če primerjamo Slovenijo z Evropo, prej ste, eh, je bila neka statistika 10 odstotkov socialnih podjetij v ja. Evropi. Kakšna je še pot, ki bi jo morali prihoditi do tja? Zelo dolga. Eh, tudi sama sem se ukvarjala prej z raziskovalno dejavnostjo, tako da nekako ocena je, da je v Sloveniji zaposlenih 0,73% delovne sile na področju recimo tega, kar bi lahko rekli socialna ekonomija. To se pravi pod do teh 6% zaposlenih, koliko jih je zaposlenih zaposlenih v povprečju v Evropi je še zelo, zelo dolga. Eh, omenili ste, da se pripravlja sprejem strategije eh, o socialnem podjetništvu. Čisto na kratko, kakšna bo vizija v tej strategiji? Ja, vizija v tej strategiji sigurno bo ta, da pospešimo razvoj socialnega podjetništva, da to postane pravzaprav priložnost za zaposlovanje, življenje eh, eh, čim večjega števila slovencev. Ker tisto, kar je pomembno pri socialni ekonomiji, prvič to, da je usmerjena v zasledovanje javno koristnih ciljev, drugič v to, da ni usmerjena v kopičenje dobička ampak je dobiček pravzaprav sredstvo za to, da lahko znosno eh, eh, živimo, ustvarjamo in delamo. In tretjič, zato, ker je socialna ekonomija nekaj, kar je močno upeto v lokalno življenje in lahko v veliki meri izkorišča kapital, ki je v lokalnem okolju. Človeški kapital, socialni kapital, okoljski kapital in ta sinergija skupaj lahko pripelje do tega, da bo pravzaprav to. Polje, bom rekla, dela in ustvarjanja eh, večjega števila ljudi kot da danes. Najlepša hvala. Prosim. Hvala lepa.